ikaze n'iyanyu mwebwe mwese mwandanya gukurikirana ibiganiro bya hadisanganiro ndanabaha n'ikaze kandi mu kiganiro umuyange cy'uno munsi eh, eh, eh, mu gihe dusanzwe tumenyereye ko abarimyi n'abarimi ibitegwa twihereza hari n'abandi barima ibitari byo kwihereza ubwo nyine ibyo nabyo akaba ari ibiterwa bifasha imiryango kubaho mu buryo ubu canke ubundi abo ni nk'abarima ibiti ngo baheze babigurishe canke banabyifashishe haba ari mu kubikuramwo imbaho eka n'ibindi abandi nabo ugasanga barima ivyo biti ngo bikunde bibahereza ibyamwa. eka hari n'abandi basanzwe barima ibiterwa bifise imitumba y'ibiti aha ni nk'abarima igiterwa c'umwumbati ivyo biterwa navyo muri bino bihe mu gihugu cacu c'uburundi mu mihinga itari mike birabangamiwe n'ibindi biti biza ko ibyo nabyo bigatuma ibyo biterwa bidashobora kubaho neza kuko bica biba isi y'ivyo bindi Ibyo biti ahenshi bakabyita ingurukizi mbega ingurukizi niki iva hehe ko yibonekeza ahatari hake ku biti yoba ikwiragira kubera iki mbega yoba ifise ingaruka mbi kuri ibyo bitegwa iba yameze ko umuhinga wo kurwanya iyo ngurukizi we yovyifatamwo gute ivyo n'ibindi ni mu kiganiro umuyange c'uno munsi wateguriwe na placide niyo mungere ukagishikirizwa na hadi isanganiro nkaba nsubiye kubaha ikaze inyishu tukayihabwa na ndayisaba gerard arangije amashuri yiwe muri kaminuza y’i Burundi mu gisata cy'uburimyi uwo nawe akaba yagize ubushakashatsi bwiwe bwo kurangiza amashuri ku ngurukizi mu kiyaya cimbo ingurukizi ni igiti kitameze nk'ibindi igiti gifise imizi iyo mizi eh, si mizi babita siswara ni ubuntu buto buto bwinjira mu giti cyafashwe umva iyo ngurukizi rero ikwiragizwa n'inyoni hariho ubuntu bw'ubwamwa ubwo bwamwa bufite ukuntu bumera n'uburembo inyoni zirondera kariya gashishwa k'inyuma igaca ikajya ikariye igaca igenda igaca ikayifata ku munwa igaca igenda ku biti ibindi biti ishyize ku giti rero kubera ka kantu kayigora ikigomba kukikurako ikihanaguza umunwa ku ishami ry'igiti hanyuma ka kantu ka kagemwe kamase ku ishami ry'igiti yanyo nishizeko gaca kanaga kamaze kunaga rero ivyo bintu menga nimizi nje vyinjira bikinjira mu giti mu ishami kama hama bigasha bifatana kigasha kiza kirafata amazi kiri hejuru kuko yaba caguruka kuko inyoni zigurukira hejuru n'igiti bacasanga kiri hejuru rero bacashita ingurukizi ego mu kiyaya cimbo mwe mwazungurutseyo ahanini aho mwasanze habaye gusumba ahandi mu bisanzwe twakoreye mu bice bibiri hariho mu mashamba hakaba no mu isi ndimwa mpereye mu isi ndimwa ahantu hasinzikaye cyane tuko turaba ibiti byafashwe cyane mu gatumba eh, bene igihanga gusa aho ni kumvuga mu isi ndimwa ngiye kuraba amashyamba naho eh, amashamba nk’ishamba rya ah, rumonge mu rumonge mu kigwena nta ngurukizi ntasanze e, mu kigwena hameze neza ariko ngiye muri aya mashyamba e, bita forekirere arimo ingongo nasanze ingongo arizo zafashwe n'ubwoko bumwe bw'ingurukizi gusa e, bwitwa agerantusi keyiri ubwo bwoko rero nibwo bwafashe ingongo kandi muri izo ngongo uri kurabiraba ntacyo iyo ngurukizi izigize amakasiya niyo yafashwe jana kasiya zafashwe hanyuma eh, uri kurabira ababy'ukuri ayo mashamba abiri niyo abangamiwe si mu gice cy'imbo gusa harangwa iyo ngurukizi ku biti byo mu ishyamba eka no mu misozi no mu bindi bice by'igihugu niko kuko ubwoko bw'ingurukizi butandukanye buribonekeza haba ari mu mirima eka no mu mashamba nk'uko bivugwa Eh, nkabyo nk'ubwoko bwinshi bw'ibiti buramaje gufatwa n'iyo ngurukizi kugira ngo ingurukizi zishwara ibiti n'imirima ngo ni kubera ibikoko bimwe bimwe ibyo nabyo n'inyoni nk'uko tubishikirizwa kandi na ndayisaba gerard eh, inyoni mu bisanzwe nizo zikwiragiza ingurukizi ntizijya zituma eh, amashugwe ashobora kurondoka amashugwe ugasanga hariho hari utuntu twa pole nk'agafu inyoni iza ikadaha mu ishugwe rimwe mm. hanyuma y'ingurukizi mm-hmm. hanyuma igaca igenda mu yindi bigaca bituma rero ryashugwe ni kagafu igiye kavanga bigaca bituma eh, ingurukizi zishobora kukwama ibyamwa mm. rero eh, izo nyoni mvuze ubwa mbere ni ubunyoni buto buto bwitwa iminuni mm-hmm. eh, izo nyoni nazibonye mu bisanzwe izi nyoni zifise umunwa muremure cyane kuko ishurwe nyigurukiza ubwaryo rimeze eh, eh, eh, risanzwe ari rirerire mm. rifite agatonzi numva iryo shurwe bisaba ariko wa munwa w'inyoni ushobora kwinjiramwo uba muri muryango winjiremo uje kudaha akagafu mm. rero ubwo bunyoni ubusanzwe bufise iyo minwa imeze uko nyene bagita iminuni abenshi barabuzi ubwo nabo ubonye hama n'izindi nyoni bita imisure eh, izo nyoni nazo nyine zisanzwe zijya ubuntu bw'ubwamwa izo nyoni rero zozo nizo zikwiragiza ibyamwa by'izo rero umuntu yozibona mu bisanzwe inyoni nta muntu yosha iyo kama yirukana inyoni kuko inyoni zifasha byinshi hari inyoni zirajya n'udukoko inzu rero usanga ziri kuzeturwanyiriza bwa bukoko buza konona nk'imirima rero ikintu cya mbere umuntu yokora aho kwirukana inyoni ahubwo yoraba yoza araraba kenshi ku biti byiwe ko ingurukizi ziriko hanyuma kubera zikwiragizwa n'inyoni kandi inyoni zikaba zikwiragiza ibyamwa mbere umuntu ashaka kwirinda ushujumba ni uko aca yirinda yuko izo ngurukizi zama ibyamwa naho yo zibona ko rero kubera icyo yokora yosha afata naho yagomba ntace ishami akaza arahanyura izo ngurukizi zitarama ibyamwa za nyoni zizoheza zigire zibure aho zikura ibyamwa gutyo zitembera atatu zinona kandi atatu zononye ni ukuvuga ko rero aho gufata amashami ngo tuyacagagure kandi iyo ariko arama tukaba duhunze aho twosha dufata rero byiza kugira ngo abarundi ntibave bicwa n'inzara ngo bafashe imipanga baca amavuka yabo bagende uko nyine ahubwo nibagende barabe ahantu hamereye ingurukizi hose canke ku bitegwa bigatuma byaba ari ibiti canke ibitegwa bifashwe n'izo ngurukizi bibaho nabi aha mu bushakashatsi bwagizwe na kaminuza y'u Burundi hakaba hamaze kwibonekeza ubwoko bw'ingurukizi burenga mirongo ibiri n'umunani ngaha mu Burundi kandi ngo hari n'izibonekeza mu bindi bihugu byaba ari vyo ku mugabane wa Afrika eka n'Uburayi eh, ni ukuraba ni mu buryo ubuhe ko mbona ari ibintu byonona ugasanga ibiti byahonye ibyamwa byahonye eh, ibituma bikwiragira rero ni inyoni ni inyoni ziraza zikarya utwo twamwa tw'ingurukizi hanyuma Eh, zituririye aho zishyitse ku giti zikadusigaho duca tumera hanyuma tumeze tugatanga ingurukizi nshasha gutyo gutyo bikaguma bikwirakigiza n'inyoni imbere zishobora kuba ziva no mu bindi bihugu kuko izo ngurukizi si ikibazo cy'uburundi gusa no muri za tanzania biriho za kongo biriho hari mbere n'ubwoko buri ngaho iwacu eh, dusangiye numva rero n'inyoni zaho zirashobora kuba zivayo zikaza kubikwirakwiza n'iwacu cyangwa n'iziwacu zikajyaho zikabikwirakwiza mbega mu burundi bwose inguruki ziri ku rugero rumwe hari intara ziza ubwa mbere ahanini nk'intara ya cankuzo aho uwo mwigisha avuga ko hari ibintu bitari bike bituma ibiti bifatwa n'izo ngurukizi ahanini ngo akaba ari biba byegereye amashamba asanzwe arimo izo ngurukizi ibyo nabyo ngo bigatuma n'ibitegwa byuma kuko ngo ingurukizi yajya zikanonoza amazi amazi ari muri ibyo biti cyangwa ibiterwa nk'uko abandanya bidusigurira eh, ariko rero hariho intara zisinzikaye gusumba izindi eh, nka cankuzo irasinzikaye mu ntara zose z'igihugu cankuzo irasinzikaye gusumba izindi hanyuma haca haza ruyigi hakaza kirundo na ngozi n'izo zitatu nazo nyine biraboneka ko bigwiriyemo eh, turabye rero hariho intara zitarasinzigara nka gitega usanga ari muri komini itaba honyine ushobora gusanga izungurukizi ariko rero nabo nyine ntibota agati mu ryinyo kuko zibandanya zikwiragira hanyuma hari n'aho tutashoboye gushika rero za mwaro eh, za bubanza aho wowe ntitwashoboye kuhashika eh, kumbure naho nyine zishobora kuba ziriho ni ibyigwa bindi byo kubandanya umuntu agaheza akaraba ingene bimeze naho nyine mu matohoza mwagize kandi mukishikira n'aho ziri mbega igiti kugira gifatwe haba hari ikintu byisunga canke hari imyaka cyangwa hari umwanya eh, igiti kugira gifatwe nko ku biti bito bito bitarashurika bitarazana eh, ibyamwa kugabanuka yuma hanyuma amashami agakurikira mbera mwamwe agakoroka hanyuma ibiti bimwe bimwe mbere bitari bike urasanga byumye burundu abo banyeshuri bagize ubushakashatsi ku ngurukizi bagatera akamo ko umuhinga wo kurwanya ingurukizi ari uwo kuja aragendura buri mirima canke ibitara vyiwe vy'ibiti kugira ngo arabe ko harimo ingurukizi eka ngo igiti kibonetse ko cyafashwe akaba yogihonyorera mu guca ishami ryafashwe iyo ngurukizi bangamiye ibiti bitandukanye twebwe bivanye n'uburyo bw'abanyagihugu mu kurindira kumbure inyishu ubuhinga bwo kwigwanya bwova mu bisata bijejwe gukingira ibiti n'ibitegwa twebwe icyo twohanura abanyagihugu ni kugira ngo baze barakata amashami yamaze gufatwa n'iyo ngurukizi kugira ngo bagabanye kuko iyo barekeranye bimaze kugaragara yuko amashami yose y'igiti usanga yafashwe Eh, ibyo rero babigira kare kuko amashami y'ingurukiza amajya kuba menshi ku giti byogorana hari n'amashami usanga ari kure cyane kugira ngo ibyo biti ntibigende mazima yongo uhanura baba ari abanyagihugu cyangwa abajeje intwaro cyangwa abandi bagira icyo bakoze ku banyagihugu bamaze kubona igiti cyafashwe nk'uko mugenzanzira bivutse kubera uburyo bafise nta buryo buhanitse bafise kugira ngo bashobore kurwanya nta bindi nta kandi kantu mwabonye ko ushobora gukoresha keretse guhimbura kuko uhimbuye bizaba bihera byose Eh, kubera yuko hariho uburyo bwinshi bwo kurwanya iyo ngurukizi mugabo twara uburyo bwinshi kandi kubera abanyagihugu bakenye mu kurindira yuko ibyo byigwa biza hariho eh, uburyo bita irite biyorojike bakoresha ibindi bikoko birwanya eh, ibyo bindi binyabuzima eka n'umwigisha muri kaminuza bernadette habonimana atera akama abarimyi ko boza barakata ibiti byafashwe no kuja barakabukanya ibiti batera mu bitara canke mu mirima y'ivyamwa kuko ngo ibimaze gufatwa bishobora no kwanduza ibindi aho naho ivyanduye iyo bitumye bikaba bitanga umwimbu udashemeye ico tuvuga ko umuntu yokwicira ni kirya casinzikaye ubona ko udashobora gukata iryo shami Eh, kumbura amashami yose yafashwe eh, mugabo ubundi bwobwo gukata iryo shami riba rikuri kw'ingurukizi byoba bifashije mbega umuntu yokatira hehe ugereranije n'aho cyafatiwe kumenga hari aho usanga yifatira hejuru cyane umuntu yohimburira hehe eh, mu guhimbura rero si ugupfa guhimbura kuko urashobora guhimburira ahantu uca usanga iyo ngurukizi igarutse ni ukuraba neza yuko wagiye hariya kure Eh, mu ntango eh, uhereye mu ntango y'ishami ukagenda kure y'aho iyo ngurukizi yapfundikiye eh, kugira umenye neza ko yiranduranye n'imitsi mbega hajya abarimyi bato bato nk'uko amakenga amwe benshi baba yafise kumenya gutandukanya izo ngurukizi ati iyimeze uko iyimeze uko turetse ko bayifatira muri rusange ikoze ari mbi abarimyi babifatira muri rusange ariko ingurukizi ziri ngaho kuva kera ataco zonona barazizi zimeze nk'amashurwe ziri ngaho ataco zonona n'izo zindi zonona rero baramaze kuzibona urumva rero byose babyita ingurukizi mugabo baratandukanya ingurukizi y'ubwoko bubi nk'uko babivuga y'amatemabi yandukira n'ibindi biti ikabihonya n'ingurukizi iri ngaho oyi ataka ibicaye ni ikibazo gica kigora ariko nk'abahinga ngira ngo murashobora gutanga umuco ku bariko baratwumviriza ingurukizi mbi n'ingurukizi nziza ah, sinovuga ngo ni nziza kuko ntibura itoraho kuri icyo kuri ico giti Umugabo hariho ingurukizi usanga yirira nk'utuntu tuvuye mu kirere atavyiza gusahura muri icyo giti kiyikoreye ko. bene iyo ngurukizi rero nka bimwe bita ama orukide uca usanga biri ngaho byizanira n'amashugwe meza mu ngabo bikabana neza n'igiti biba biriko inguruka izimi rero ntizijya zimera ko caba igiti gitanga imbaho caba igiti kirwanya inkukura caba igiti cy'icamwa eh, boreka ko bama batera ubwoko bumwe kuko nk'ubigereveriyo yafashwe none ko bagenda mu mapepiniyeri ugasanga bamuhatura igereveriyo kandi hariho n'ubundi bwoko bw'ibiti ikaba yafashwe ntuce ubona yuko ari ingorane byiza rero babimenye hakiri kare hanyuma bashobore kubafasha hmm. mbega nk'abahinga muravugana na leta ngo mumenye nabo muri leta ibyo bariko barakora kugira ngo babigwanye cyangwa n'ikibazo kiboneka ko ari gishasha saba abajeje uburimyi saba directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage saba abajejwe ibigudukikije kaminuza y'u Burundi aba bose twe tubashira muri leta bazoheza rero umwe wese arafise kumbure umuruta bazoheza babishikana imbere hama barabe ico kogwa akaba ari no kuri ako kamo turangije ikiganiro cy'umuyange cuno munsi aho twari ko turabira hamwe ibijanye n'ingurukizi ivyo navyo akaba ari ibiti bimera ku bindi canke ku bitegwa bigatuma izo ngurukizi zinunuza amazi y'ivyo bitegwa ingaruka mbi akaba ari uko vyuma mukaba mwavyumvise kandi ko umuhinga ari uwo kwama yagenduye imirima yiwe canke ibitara kugira ngo agwanye izo ngurukizi icafashwe naco akagitema tukizera ko abarimyi baba ari ibiti eka n'abatera ibiterwa bishobora gufatwa n'ingurukizi nk'imyumbati ibyamwa n'ibindi ko mugiye kuhamerera amagabo kugira ngo ibiti canke ibiterwa ntibizimangane dushimire abo bose bumvikanye muri kino kiganiro c'uno munsi eka namwebwe mwese mwafashe akanya mukadutega abiri placide niyo mungere naye nakibatunganirije nkaba ndabikebanuye ndabipfuriza gutera imbere mu burimyi no kubandanya mukurikirana ibiganiro vya hadisanganiro naho ubutaha